Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbiya i mursalin, <clears throat> nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uvažna braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, vjerujem da ste možda već malo i primijetili da smo malo bržim tempom išli. Želimo ako Bog da večeras da završimo poglavlje posta, kako bi ako Bog da e, večeras završili prijedmet fika i od sutra počeli novi prijedmet, e, prijedmet hadisa, e, probrani hadisi iz Buharinog sahiha. E, u nastavku ovog drugog predavanja, odnosno ono i četvrto predavanje u poglavlju posta, govorimo o stvarima koje ne kvari post. Nerijetko nam se dešava da određeni ljudi određene stvari smatraju da kvari post, one u osnovi ne kvari post, pa, je, pa su islamski imali običaj e, da kroz svoja djela uvijek spominju stvari koje ne kvari post, odnosno postači smije činiti, a nerijetko se dešava da ljudi ne znaju te propise. Mi smo u proteklom predavanju govorili o tome šta kvari post, a sada govorimo o stvarima koje su dopuštene da ih radi postač, odnosno e, ne samo da su dopuštene, one ne kvari post. Pa prva stvar, e, to smo ispomenuli indirektno, ali evo da još jednom potvrdimo, ako čovjek nešto jede i popije u zaboravu, Rekli smo da u stvari koji kvari post jeste da nešto čovjek svjesno pojede ili popije. Svjesno. Ovo je druga situacija koju bi čovjek zaboravio i nešto pojeo i popio njegov post je, njegov post je ispravan, kaže Allah poslanik ali se letu selam Iza nesi e fe ekele o šeribe, fel yutimme saumehu fe innama at'amehu Allahu wa Ako se desi da čovjek kaže nešto pojede ili popije, neka upotpuni svoj post doista ga je uzvišeni Allah nahranio i napojio. Ovaj hadis bilježi imam i Buharija i Muslim. Što znači, tačno je ispravno mišljenje da čovjek ako bi se desilo u toku posta da nešto pojedi ili popije u zaborav, makar to bilo nešto mnogo, da čovjek pojedi cijelu porciju čevapa, pitu, bilo šta da pojedi u zaboravu. Onog momenta kada se sjeti, čak je obaveza čovjeku da iz usta izvadi hranu. Ne da se desi čovjek stavi u usta i sjeti se, pa dobro, ne. Izvaziti čak iz usta Rekli smo, ako bi nekoga vidjeli u toku posta i znamo da on posti, da jede u zaboravu, nama je obaveza. On nije griješan, ali mi postajemo griješni ako mu ne ukažemo na to. Također, postoji jako razilažen kod islamskog učenjaka da li čovjek može e, zaboraviti imati intimni kontakt sa suprugom. Tačno je, kao što čovjek može zaboraviti i jesti i piti. U toku kada posti može se čovjeku desiti da ima intimni kontakt sa suprugom dok, jede, dok e, posti. Ako bi se desilo da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom, spolni odnos, u zaboravu, Znači i sjeti se nakon što, e, nakon intimnog kontakta, inšala biznila njegov post je ispravan s tim što mu je obaveza da se okupa. Svakako rekli smo da postoji e, jako razilaženje, ali analogija je znači dokaz ako je uzvišeni Allah e, dopustio da čovjek ako u zaboravu pojede i popije, da je njegov post ispravan, onda isti propis je i ako bi se desilo da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom, a znači zaboravio je. Ako znači bi uradio to svjesno, onda smo rekli da to kvari post. <clears throat> Treća stvar, rekli smo, to je nešto što ne može čovjek kontrolirati, a to je da čovjek eh, da se desi da zaspi u toku dana kada posti i da doživi eh, poluciranje u snu. Po konsenzusu islamskog učenjaka njegov post je ispravan, treba nakon eh, ustajanja i sna da se okupa, njegov post je ispravan. Nerijetko nam se dešava u toku mjeseca Ramazana da mladinci kontaktiraju, pitaju, postavljaju pitanje šta, šta, kakav je propis toga, zaspao sam, doživio sam ejakuliranje, poluciranje u snu, kakav je propis moga posta, znači po konsenzusu islamskih učenjaka takav post je ispravan, s tim što znači insanu ostaje ta posljedica, posljedica da se treba okupati od svega toga. Allah poslanik ali se ratu sram kaže podignuta su pera od tri osobe. Znači jednostavno za tri osobe pera ne radi, ne pišu se njihova djela, jedna od ti e, tri osobe jeste spavač. Čovjek dok spava, ne pišu mu se grijesi, ono što uradi znači on nije griješan. <clears throat> Četvrta stvar koja ne kvari post jeste ako se desilo čovjeku nešto uđe u usta, e, nenamjerno i nešto što ne može kontrolisati. Primjer radi čovjek otvori usta ili ide ulicom, e, prašina se podigni ili e, primjer radi ne daj Bože uleti čovjeku muha u usta ili nešto znači što on nije mogao kontrolirati, ono što čovjek ne može kontrolirati definitivno uzvišnji Allah subhanahu ne duži insana osim ono što je u njegovoj, e, njegovim mogućnostima. Isto tako kažu islamski učenjaci čovjek kada abdesti u toku posta svakako pokuđeno je da čovjek pretjerano ispiri nos. Kaže Allah poslanik ali se ratu sram jednog od, jednom od ashaba fil istinshaq illa an takuna saima. Dobro ispiri nos kada abdestiš, dobro ušmrkni vodu i dobro isekni, osim kaže ako si postač. Čovjek kada posti, malo će isprati nos i malo će isprati usta. U svakom slučaju, znači eh, kada čovjek eh, ispere usta vodom, definitivno će se tragovi vode pomiješati sa pljuvačkom koju čovjek prirodno guta, tako da inšala bizna takve stvari ne kvari post. Sama znači gutane pljuvački, e, inšala bizna ne kvari post. E, e, ako bi se desilo da ostaci vodi nakon e, ispiranja usta se pomiješaju sa pljuvačkom, inšala bizna čovjek to ne utječe na ispravnost njegovog posta. Isto tako ako bi čovjek čačkao zube, pa povrijedio, pa povrijedio znači desni, pa jednostavno e, iz desni isteče malo krvi koju on u datom momentu možda može ispljunuti, ali ne zna dokad to ističe i ne može to kontrolirati, inšala bizna i zato u stvar su islamski kazali da ne kvari post. <clears throat> Isto tako e, čovjeku E, je dozvoljeno u toku posta da dotakne svoju suprugu, da se sa njom e, naslađuje intimno e, i dozvoljeno mu je da poljubi svoju ženu. Ono što je zabranjeno jeste, jeste zabranjen spolni kontakt. Ali znači da se čovjek naslađuje sa svojom suprugom, da je dodiruje, da je poljubi, dozvoljeno je. Osim u slučaju ako se radi o čovjeku koji zna da bi istoga mogao proizići ili spolni kontakt ili ne daj Bože da bi mogao e, doći do izbacivanja sjemena kada će pokvati svoj post. Pogotovo u slučajevima kada čovjek, hajde da kažemo, friško je se oženio i tako dalje, kada je bolje da čovjek izbjegava bilo koji intimni kontakt sa svojom suprugom, bilo koji naslađivanje. Znači ono što je zabranjeno, e, podlačimo, e, intimni kontakt, spolni kontakt sa ženom kvari post. Dodirivanje suprugi, naslađivanje sa njenim tijelom, poljubac, Ispravno je da to ne kvari post i čak nije ni zabranjeno jer je preneseno u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik znao postiti i znao je poljubiti neko od svojih supruga. Ali ovdje e, čisto iz predostrožnosti kažu islamski učenjaci ako insan zna da bi to moglo uzrokovati ne daj Bože da padne u zabranu činjenja e, spolnog kontakta ili ako bi se moglo desiti da znači dođe do ejakuliranja sjemena tada svakako treba da to ostavi. Isto tako dozvoljeno je čovjek u toku posta da koristi misvak. Tokom cijelog dana postoji e, stav islamskog činjaka da nakon e, podne namaza čovjek više ne treba koristiti e, misvak, ali je tačno da su hadisi koji govore o korištenju misvaka općenitog karaktera obuhvataju period kad čovjek posti i kad ne posti, obuhvataju period kada čovjek posti prije podne i poslije podni. Analogno tome je dozvoljeno čovjeku da koristi u današnje vrijeme četkicu za zube i e, kaladont ili pastu za zube. Znači prilikom pranja zuba svakako da se potrudi maksimalno da ništa od vodi i od e, pasti ne proguta. Znači dozvoljeno čovjeku u toku posta da e, koristi misvak, tokom cijelog dana zbog hadisa, općeniti hadisa koji postiču čovjeka na korištenje svaka. S druge strane, dozvoljeno čovjeku u toku posta da koristi četkicu za zube i pastu za zube, s tim što će se maksimalno potruti da ništa od toga ne proguta. Isto tako, e, poslije ćemo to tome malo detaljnije govoriti, dozvoljeno čovjeku da koristi kapi za oči i kapi za uši dok posti. Poslije ćemo govoriti o određenim drugim savremenim pitanjima, ali ono što je znači dozvoljeno inšala bizna bez ikakve smetnje jeste da čovjek koristi kapi za oči zato što oči nisu povezane znači sa grlom i nemoguće da ta, te kapi dođu do čovjekovog e, organizma e, i tak, ista je stvar i sa ušima. Tako da je dozvoljeno čovjeku da koristi kapi za oči i kapi za uši. Dozvoljeno je postaču da u toku dana E, proba hranu samo da osjeti da li je slana ili ne bez gutanja. Znači čovjek, žena koja kuha, uzmi samo e, da li je u pitanju čorba, da li je u pitanju nešto, samo znači da stavi na jezik, u usta i nakon toga da to ispljune. Znači kušanje hrani, ali ne gutanje, samo da se osjeti da li je slano ili ne, a to je dovoljno znači na način da će čovjek samo staviti hranu u usta i nakon toga to ispljunuti. Vidjet ćemo poslije kada budemo govorili, islamski učinjaci kažu tablete koje se stavljaju pod jezik ne kvari post, zato što one nisu ušle čovjeku u organizam, znači e, u stomak, niti su prošle kroz grlo, e, tableta koja se stavi pod jezik, inšala bizna, ne kvari post. Pa je isti propis, zato što usta u islamu uzimaju propis vanštine čovjekovog tijela. Tako dok postimo imamo pravo i zaprati usta. E, možemo staviti tabletu pod jezik i isto tako je i ovo pitanje da insan stavi hranu u usta samo kako bi je probao, da zna da li je slana ili nije, da li je slatka ili nije, a nakon toga taj dio hrane da ponovo, da ponovo izbaci iz usta. Rekli smo da je ispravno i tačno mišljenje da hijjama ne kvari post, tako da je dozvoljeno postaču da e, uradi hijjamu, ali smo rekli da je prioritetnije i bolji iz dva razloga. Zato što postoji učenjaka koji su kazali da ih džama kvari post, bolje odgoditi džamu nakon iftara. I s druge strane, e, znači kako ne bi to bio razlogom da čovjek oslavi pa da bude primoran da popije nešto ili pojede nešto kako bi se okrijepio i osježio. Dozvoljno je postaču, rekli smo, i ženi i muškarcu da e, nastupi post, a oni nisu se okupali od džunupluka ili eventualno žena se nije okupala od hajza i nifasa. Pa smo rekli ako bi žena vidjela tragove da je očistila se od hajza e, prije nego što nastupi zora, ona ima pravo taj dan ako će pozdan zanijeti nijeti post da se okupa nakon nastupanja zori, a isto tako ako je čovjek sa svojom suprugom imao intimni kontakt u toku večeri, nakon toga znači nije se okupao, e, mogu ustati na sehur i nakon što nastupi zora mogu se okupati. <clears throat> Nakon što smo vidjeli šta, je, šta su islamski učenjaci spomenuli, šta je dozvoljeno da čini postać i šta sve ne kvari post, e, treba spomenuti Ko su to kategorije ljudi kojima je dozvoljeno da ne posti? Mi smo spomenuli ko su kategorije ljudi kojima je obaveza da posti. Rekli smo da je to musliman, da je to punoljetan insan, da je to razuman insan, da je to zdrav insan koji nema nikakvih prepreka, nije bolestan i nije na putu. I rekli smo kad su u pitanju žene da treba da su čiste od hajza i Ako se ovi uvjeti ispune pri osobi, njoj je obaveza da posti. Ako je čovjek musliman, ako je punoljetan, ako je razuman, ako zdravstveno može izdržati, znači nije bolestan, nije na putu i žena ako je u pitanju, ako je čista od hajza i nifasa, takvim osobama generalno svakoj pojedinačnoj osobi je obaveza da posti. E sada imamo u islamu nekoliko kategorija ljudi koji su, hajde da kažemo, toleriše im se da li da posti ili da li ne posti, imaju pravo da posti ili da ne posti. Prva od tih kategorija jeste bolesnik generalno gledajući, generalno gledajući, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala i svoga rahmeta i milosti. Rekli smo mi da naša vjera e, generalno odgovara ljudskoj prirodi. Uzvišeni Allah je daleko od toga da ljudima naredi nešto što će im štetiti. Nelogično bi bilo, nelogično bi bilo čovjek bolestan u bolnici, liječi se operaciju i kažemo Ramazan je moraš postiti. Pa je vjera Islam nešto što odgovara ljudskoj prirodi nešto što odgovara insanu u svakom pogledu. Svakako kada čovjek zdrav posti, on će osjetiti određenu poteškoću, ali daleko je to od poteškoće kada bi rekli čovjeku da mora posti, makar bio i bolestan. Pa je znači prva kategorija ljudi kojima je dozvoljeno da ne poste generalno gledajući, govorit ćemo o podjelama bolesnika posti, jesu bolesnici. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ ala seferin مِنْ uhar Ko od vas bude bolestan ili bude na putu, pa te dane ne posti, neka toliko dana naposti. Islamski učenjaci Ibnu Kudame i drugi navode konsenzus islamskog učenjaka da je bolest jedan od razloga, jedan od razloga koji čovjeku daju pravo da ne posti. Generalno gledajući, a vidjet ćemo da postoje tri kategorije, tri kategorije, tri kategorije bolesnika. <clears throat> Znači, generalno smo rekli, prva kategorija ljudi koji ima pravo da ne postoji u mjesecu Ramazanu jesu bolesnici, pa makar oni imali ona druga svojstva da su muslimani, da su punoljetni i tako dalje, ali bolesniku nije obaveza da posti. Kažu islamski učenjaci, bolesnici se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo prvu kategoriju, a to je da čovjek ne može postiti. Toliko je bolestan da ako bi postio dovodi svoj život u pitanje. I ovdje imamo problem, nerijetko nam se dešava da naši e, roditelji, naši djedovi poste možda 30-40 godina i posti razbole se i onda i doktor kaže nemojte posti, šteti vam. Kaže kako ću ostaviti post i onda ljudi poste i pogorša im se stanje. Pa znači kategorija ljudi kojima post šteti. Post im šteti do te mjere da e, dovode u pitanje svoj život. Takvim ljudima je zabranjeno postiti. Takvim ljudima je zabranjeno posti i dozvoljeno mi da ne posti. S tim što ako bi postili, s tim što ako bi postili, njihov post je ispravan. Ali Islam im zabranjuje da posti. Zašto? Zato što putem posta se pogoršava njihova bolest. Pa znači prva kategorija i to je najveća kategorija ljudi kojima post šteti. Do te mjere da čovjek može dovesti svoj život u pitanje. Imate ljudi koji imaju terapiju, Jednostavno, ako ne uzme na podne terapiju, on dovodi svoj život u pitanje. I onda čovjek kaže jednostavno, neću ja uzeti terapiju, pa nek bude šta će biti. Takav insan, znači, ne daj Bože da to bude razlogom, da to bude razlogom njegove smrti, moglo bi se kazati, možda i nije daleko da je počinio samoubistvo, znao je da mora uzeti lijek. Pa čovjek, znači, koji dovodi svoj život u pitanje, njemu je obaveza da ne posti. Ako bi postio, i ispostio, njegov post je, njegov post je ispravan. <clears throat> Sa, sa grijehom kojeg ima, znači čovjek je griješan, ali njegov post je ispravan. <clears throat> Imamo drugu kategoriju, a to je da čovjek mogao bi postiti, ali sa velikom poteškoćom. Ali ako ne, poš, ne posti, Mnogo mu to olakšava. To je, e, ajde kažemo, osnovna kategorija bolesnika. Čovjek je bolesnik, jednostavno kada bi postio možda bi mogao izdržati, možda ne bi doveo u svoj život u pitanje, ali bi mu to predstavljalo veliku poteškoću. S druge strane, velika olakšica mu je da ne posti, takvim ljudima je dozvoljeno da ne posti. Takvim ljudima je dozvoljeno da ne posti, ako bi oni postili, njihov post je ispravan. Svakako da im je pokuđeno da poste zato što imaju veliku potrebu za ovom olakšicom. Imamo treću situaciju, to je neka situacija najniža, da čovjek bukvalno ono jezički, za njega kažemo bolesnike, ali jednostavno lako može postiti. Primjer, radi čovjeka boli zub, ili čovjek ima posjekotinu na ruci, ili slomio je nešto i tako dalje, ali jednostavno to nema nikakve veze sa postom, ali ipak je čovjek u jednu ruku bolesnik, takvoj osobi je obaveza da posti takvoj osobi je obaveza da posti. Pa znači imamo tri kategorije postača. Imamo postače kojima bi post štetio do te mjeri da ne daj Bože dovodi svoj život u pitanje, takvim osobama je zabrajno postiti, obavezno je da ne posti, a ako je posti njihov post je ispravan. Imamo drugu kategoriju ljudi kojima post predstavlja veliku poteškoću, ali ne šteti im jednostavno, eh, ali im je teško, takvima ljudima je pohvalno da koriste olakšicu, pokuđeno im je da poste, a ako bi poste njihov post je opet ispravan. Imamo treću kategoriju, najnižu, jednostavno ljudi za njih se kaže da su bolesnici, ali nevezano za post. Tako za takvim ljudima je, takvim ljudima je obaveza da posti. <clears throat> Druga kategorija ljudi koji imaju pravo da ne poste u toku mjeseca Ramazana jesu ljudi koji su musafiri. Vjerujem da se većina vas, pogotovo oni koji pripremaju oko Bog da ispite, sjećaju se da smo mi govorili o čovjeku Musafiru i njegov odnos prema namazu. Pa osoba koja je Musafir u pogledu namaza, ta osoba je Musafir u pogledu posta. Pa znači da bi za nekoga kazali da je Musafir, rekli smo treba da iziđe iz mjesta gdje živi, treba da je odlučio da će putovati Rekli smo da imaju dva mišljenja, ali ono jedno mišljenje je 80 km i više, a po jednom mišljenju je da treba da se u njegovom narodu, jednom običaju kaže da on to mjesto gdje će putovati, to se smatra u narodu, u običaju tog naroda da je to putovanje, pa smo rekli da je lakše zaprakticirati mišljenje džumhura, islamskih učenjaka, da se to precizira i ograniči, a da je s aspekta dokaza jače ovo drugo mišljenje da se to ne precizira. U svakom slučaju, znači musafir je osoba koja putuje nekim putovanjem koje je dalje od 80 kilometara, takva osoba se smatra u islamu musafir i samim tim on kada je u pitanju Ramazan ima pravo da ne posti. Ovo je bitno, ima pravo. U svakom slučaju i musafiri se mogu podijeliti u nekoliko kategorija. Znači prva stvar jeste e, uvjet Allah on kaže femen kanem u omen kanem inku meridane u ala seferin min uhar ona je od vas bolestan ili je na putovanju pa ne posti onda će napostiti toliki broj dana nakon Ramazana. Rekli smo ko je musafir, osoba koja putuje 80 km i više, Svakako nije uvjet da bi koristili tu olakšicu da moramo doći do 80 km. Ono je bitno da mi imamo namjeru da ćemo putovati 80 km i više i da iziđemo iz mjesta u kojem živimo. Definitivno, kao što smo govorili za namaz, ne može čovjek početi kratiti, spajati namaze, a on još u mjestu boravka, isto tako i za post. Ne može čovjek kazati sutra poslije podne namaza krećem, e, rećemo iz Sarajeva, krenuo sam za, e, za krajinu i ja taj dan neću postiti. Ne, čovjek treba zapostiti, pa kada iziđe iz mjesta u kojim se on nalazi iz Sarajeva, kreni na autoput, on tada ima pravo da, po davnim znacima kažemo, pokvari svoj post, jer je musafir. <clears throat> Postoji također ono poznato razilaženje, to je da li ljudi koji idu negdje putuju i na tom putu će činiti određene grijehe, da li oni imaju pravo na olakšice spajanja, kraće namaza, potiranje po mestvama i E, e, da, da ne posti. Allah najbolje zna argumenti koji ukazuju e, da je čovjek dozvoljeno da ne posti na putu su opće karaktera, pa ispravno da se ne gleda šta će čovjek činiti na putu, već je ispravno da su ti argumenti u pogledu toga općeniti. <clears throat> Rekli smo da je tačno ispravno mišljenje da čovjek ne može početi koristiti olakšice putovanja dok je u mjestu u kojem boravi. Tako da imamo, imamo dvije situacije. Imamo situaciju da bi čovjek krenuo na put prije pojave zori. Čovjek, evo opet navodimo primjer, Sarajevo želi čovjek da e, kreni negdje na putovanje prema Velikoj Kladuši i ako je zora u 4 sata, on je u 3 sata krenuo i izišao iz Sarajeva. Takav čovjek po konsenzusu islamskog učenjaka ima pravo zato što ga je na putovanju zadesio početak posta. Već imamo drugu kategoriju, a to je da čovjek u toku dana kada posti postane safir. Primjer, radi čovjek u 12 sati, klanjao je podne i kaže, e sad ja krećem za Tuzlu ili za Krajinu i napusti Sarajevo. Da li takva osoba ima pravo da e, koristi olakšice e, putovanja, to jest da ne posti? E, velik broj islamskih učenjaka, velik broj islamskih učenjaka kazao je on taj prvi dan, kojeg je zapostio kod kuće nema pravo da, da ga pokvari, ali je tačno inšala mišljenje, tačno je mišljenje onog momenta kada čovjek iziđe iz naseljenog dijela svoga, e, svoga grada u kojem živi, on postaje mu safir, samim tim može kratiti namaze, može spajati namaze, ako ima zatim potrebu, može potirati tri dana po mestama i može da ne posti, pa i taj dan kojeg je on zapostio. Primjer radi, ako bi se desilo čovjek je zapostio, klanjao je podne i krenuo je za Tuzlu ili je krenuo za Krajinu ili je krenuo za Mostar. Kada iziđe iz Sarajeva u ovom slučaju, on više postaje musafir, ako hoće može prekinuti svoj post, ako hoće. Nakon toga dolazimo do situacije da imamo, znači, pogotovo u današnje vrijeme kada je putovanje olakšano, ali imamo nekoliko pravila. Prva stvar, čovjek ako postane musafir, putuje više od 80 km, on je musafir, bez obzira što je putovanje avionom, bez obzira što je putovanje u autu, na njega se odnosi kuranski ajet, ako ste vi musafiri, možete da ne postite. Ok. Imamo situaciju da čovjek lakše mu je na putu da ne posti. Lakše mu je da ne posti, jednostavno e, naporno je, pasoške kontrole, vruće je, auto, daleko putuje, lakše mu je da ne posti. Takvoj osobi mi kažemo bolje te ne postiš, zato što mu je lakše da ne posti. Nemoj postiti, kad prođe Ramazan ti ćeš na posti. Imamo drugu situaciju, čovjek kaže jednostavno, ja i kod kuće imam, hajde da kažemo, malo poteškoće, isto mi je i u autu ili u avionu i ja imam isto tako poteškoće. U tom slučaju mi kažemo čovjeku, možeš da ne postiš, možeš da ne postiš, ali je bolje da postiš. Znači imamo situaciju kada je čovjek na putu i ima poteškoću. Da li zato što je vruće, da li zato što je bolestan, da li zato što je daleko, da li zato što je izmoren ili, ili bilo koji razlog, ako mu predstavlja poteškoću post, kažemo bolje te ne postiš. Jer Olašica uzvišnog Allaha je tu da je, ljudi koristi. Imamo drugu situaciju na putu, da je čovjek kaže meni je isto, postiju ne postiju i kod kuće mi je malo naporno, takvoj osobi kažemo vi imate pravo da ne postite. Zašto? Jer ste mu safiri. Ali ako postite bolje je. Zašto? Prva stvar, ako posti, on će postiti u mjesecu Ramazanu. Dok ako bude napašta, on to napašta mimo Ramazana. Rekli smo da je dopušteno, ali je bolje da to isposti u mjesecu Ramazanu. S druge strane, lakše je postiti u Ramazanu nego izvan Ramazana iz razloga što Čovjek kada vidi svi, svi oko njega ljudi posti, ezani uči, sehuri, iftari, jednostavno insanu je lakše posti nego kad on u toku godine posti mora ni sam postiti. I treća stvar jeste da će na taj način prije skinuti sa sebe odgovornost, obavezu posta. Jer nama muslimanima je obaveza postiti. Ako sam bio na putu, ako ne postim, ta mi obaveza ostaje kao dug na leđima. Dok ako ja ispostim Ramazan, bez obzira što sam bio musafir, elhamdulillah, kada nastupi Bajram, ja sam svoju obavezu posta završio. Pa kažu islamski učenjaci, ako čovjek dođe u situaciju da eh, jednostavno post mu ne predstavlja poteškoću, onda je bolje, da ne, bolje mu je da posti bolje mu je da posti zbog ova tri spomenuta razloga, zato što je to blagoslovljeno vrijeme mjeseca Ramazana, zato što je lakše postiti s narodom i zato što će na taj način prije riješiti obavezu svoga posta prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> S druge strane vidjet ćemo i hadise Allahu poslanika da ima hadisa da je Allahu poslanik znao postiti na, na putovanju, iako znači hadisi koji govori o putovanju i kada je u pitanju post, ima dosta hadisa. E, ispravno je shvatanje hadisa da čovjek na putu ako ima potrebu može da ne posti, a može i da posti. Za vrijeme ashaba, imamo vjerodostojne hadise, govorili su, kaže, mi smo putovali sa poslanikom, pa je među nama bilo oni koji su postili na putu i bilo oni koji ne poste. Pa ovi koji poste nisu kritizirali ove što ne poste, a ovi što ne poste nisu kritizirali ove koji poste. Znači jednostavno tolerancija, onaj ko može na putu nek posti, onaj ko ne može on ne posti, on ima pravo na olakšicu. Pa je to druga kategorija ljudi, e, ljudi koji imaju pravo da ne poste, e, ljudi koji su na putu i rekli smo da imaju dvije situacije. Povratkom čovjeka u njegovo mjesto prestaju njegove olakšice, on postaje, znači ponovo kada dođe u svoje mjesto, on je se vratio, treba da posti. Imamo sada jednu situaciju u pogledu koje islamski učenjaci imaju različite stavove, a to je primjer radi čovjek je bio na putu i vratio je se kući na podni namaz. Dok je bio na putu i zajtra, dok je bio na putu, jeo je, ne posti. Došao je kući na podni. Da li od podnije do akšama on će taj dan obavezno napostiti? Ali da li je obaveza da se e, suzdrža i znači da posti od podnije do akšama? Pa je bio velik broj koji su kazali čovjek kada dođe s puta i u toku puta nije postio. Pokvario je, znači zajtra je nešto doručkao, jeo je u autu i došao je kući na podni. Velik broj učenjaka kaže on do akšama ne smije ništa više jesti niti piti. Ali je ispravno mišljenje koje preferira velik broj islamskih učenjaka da čovjek ako iz opravdanog razloga nije postio i došao je kući, on više nema nikakve koristi od toga da se suzdržaje toga. Ne bi da vas sad time malo zagolicam, ali može se desiti da vam neko postavi pitanje i kaže kako da čovjek i supruga u toku Ramazana su imali intimni kontakt E, znači e, intimni odnos i nisu pokvarili post i nije im obaveza da to napaštaju. Situacija je ova. Čovjek je bio na putu i vratio se kući na podni namaz. Žena je bila u mjesečnici na podni namazu, je vidjela znake čistoće i ona se okupala. Oni nakon podni namaza, on je došao s puta, ne posti, ona je završila sa mjesečnicom, ne posti iz opravdanog razloga, oni iz opravdanog razloga, oni nakon podne imaju pravo da imaju intimni kontakt, iako velik broj je kazao žena ako je se okupala na podne, ona mora nastaviti do kraja dana postiti, a nakon Ramazana će taj dan napostiti. Ali e, u jednu ruku to je malo i kontradiktorno, moramo ostatak dana postiti, a opet taj dio dana na posti, zato Allah najbolje zna tačno je mišljenje, ako čovjek iz opravdanog razloga dio dana ne posti, ostali dio dana nema potrebe da se suzdržava. Nadam se da smo ovo razumili i da nismo pogrešno shvatili, da se ne desi Pezić je rekao u toku Ramazana smijemo spavati sa ženama, pa ćete onda 60 dana uzastopno postiti. <clears throat> E, treća kategorija osoba koji imaju pravo da ne poste jesu žene koje su trudne i žene koje su dojilje. Prvo pravilo jeste da žene u osnovi koje su trudne i dojilje u one u osnovi potpadaju pod obavezu posta. Od, osnova je, potpadaju pod obavezu posta. Ali ako bi žena trudnica rekla ja zaista e, osjećam slabost ili medi, doktori mi kažu da nije dobro da postim, dijete mi se ne razvija ili žena koja doji dijete kaže e, e pom, e, pomanjkava mi mlijeko i, ili nesvjestica ili ili onda kažemo vi potpadate pod kategoriju da možete da ne postite. Ali generalno je pravilo žena trudnica i žena koja doji dijete treba da pokuša posti. Ako se ispostavi da ima neki nus pojava, onda kažemo imate pravo da ne postite. Pa je treća kategorija osoba koji imaju pravo da ne postije jesu žene koje su doilje i žene koje su trudne. Postavlja se pitanje e, šta nakon Ramazana, u svakom slučaju postoji jako razilažen kod islamskog učenjaka žene koje su trudnice i žene koje su doilje, ako su e, prekinule post bojeći se za svoje dijete, ne za sebe, Postoji razilaženje šta da radi, u svakom slučaju Allah Đelšan najbolje zna. Opći argumenti nam ukazuju da žena e, dojilja i žena trudnica ako nisu dane postile, njima ostaje samo da to nakon Ramazana naposti. Iako, znači nemojte se iznenati, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka u pogledu tog pitanja. Znači treća kategorija, prva kategorija su bili znači musafiri, druga, odnosno bolesnici, druga kategorija musafiri, putnici, treća kategorija žene koje su e, trudnice i doilje. Četvrta kategorija jesu e, stare iznemogle osobe. Stare iznemogle osobe, e, veoma je bitno znači da islam u svom savršenstvu i potpunosti ne obavezuje insana koji ostaju ne može postiti. Nemoguće je da islam dođe i kaže moraš postiti. Pa osoba koja je ostarila ne može da posti, iznemogla je, nije obavezna da posti, već za svaki dan kojeg nije postila nahraniti po jednog siromaha nakon Ramazana. Isti propis uzimaju i osobe koje su bolesne oboljenjima, hroničnim oboljenjima od kojih nema izlječenja. Po mišljenju povjerljivih doktora, doktor dođe i kaže ova bolest je neizlječiva. Nemoguće, znači čovjek se izlječi od ove bolesti Takav insan uzima propis osobe koja je stara i iznemogla. Jer stara i iznemogla osoba, Allah najbolje zna, nikad se više neće vratiti da bude e, mlada pa da posti. Pa su islamski učenjaci kazali stara i iznemogla osoba e, nije obavezna da posti, ako može nek posti, ako ne može, za svaki propušteni dan će nahraniti po jednog siromaha. Isti propis uzimaju i osobe koje, koje e, znači boluju oboljenjima koja su neizlječiva. Poslije ćemo inšala o tome govoriti, ali možda nije loše sad da spomirimo. E, velik broj naših sestara nakon što u Ramazanu ne posti, zato što su bile doilje ili trudnice, nakon Ramazana dođu i kažu mi ćemo nahraniti siroma, ima neko nahranjivanje siromaha, ne moramo postiti i tako dalje. Zapamtite jedno veliko pravilo. U islamu samo dvije kategorije nakon Ramazana mogu da se iskupe za dane koji nisu postile osobe ovi stari iznemogli zato što neće se one nikada vratiti u mladost i osobe koji su bolesne oboljenjem koje je trajno. Žena trudnica će roditi i nakon Ramazana može napostiti. Žena dojilja će dojiti i doće vrijeme kada će prestati sa dojenjem djeteta, pa će napostiti zato što je zdrava. Tako da žene ako su e, nisu postile zato što su trudnice ili zato što su zato što su e, dojile, e, dojile djecu, nemaju pravo nakon Ramazana da se iskupljuju nahranjivanjem siromaha. Već moraju to napostiti, moraju to napostiti. <clears throat> Pa je četvrta kategorija osoba koje ne moraju postiti jeste osoba koja je iznemogla eh, osobe koje, i osobe koje boluju u oboljenjima koja su trajna. Eh, I peta stvar jeste, islamski učenjaci neki kažu za osobe koji rade teške poslove toliko su teški poslovi da jednostavno izmori ih glad da ne mogu znači bukvalno izdržati. Kažu islamski učenjaci u takvim situacijama osoba će zapostiti, osoba će zapostiti onda u toku dana kada osjeti veliku glad će post i jesti onoliko koliko mu je dovoljno da izdrži taj dan. Svakako toliki broj dana će i napostiti. Znači kada je u pitanju e, ljudi koji imaju teške poslove, neće oni ustati normalno na doručak i kaj, inako danas ne postim, idem na doručak, ne. Svaki dan treba da zaposti, možda Allah Đelšanu u nekim danima mu dadne posebnu snagu, možda padne kiša, možda ga malo razgali, možda taj dan ne budu radili, možda se nešto desi na gradilištu pa ne budu radili teške poslove i tako dalje. Svaki dan trebaju zapostiti i onda kada dođe vrijeme da ne mogu više da izdrži, znači da je teško izdržati, tada će prekinuti post, pojesti hrane i popiti vode onoliko koliko im je dovoljno da izdrže do kraja dana. To je pet kategorija koji su islamski spomenuli u ovom pitanju. E, za kraj, ako Bog da, e, samo nekoliko pitanja savremenog karaktera i na kraju nekoliko pitanja vezanih za napaštanje. Prva stvar, nisu ni po kakvom rijedu spomenuta ova pitanja, e, već onako kako sam ja danas pripremao i iznalazio u knjigama. E, postavlja se pitanje e, u toku dana kada čovjek posti prijegled gastroskopija i kolonoskopija. Gastroskopija za one koji znači ne znaju, vjerujem da svi znate, jeste gutanje kamere na usta, dok kada je u pitanju kolonoskopija, to je pregled na analni otvor, znači ubacivanje kamere u ljudsko tijelo. Kada je u pitanju gastroskopija, nemoguće je kameru ubaciti u ljudski organizam, osim da na njenom vrhu ima određenih, e, ajde da kažemo, smjesa i masti koji će ući u ljudski organizam i zbog toga kažu islamski učenjaci da gastroskopija kvari post. Za razliku od kolonoskopije, znači e, e, koja pregled se vrši kroz analni otvor, inšala to ne kvari post. Rekli smo E, za tablete koji se stavljaju pod jezik da je tačno da islamski učenjaci kažu pošto to nije ušlo u ljudski organizam putem grla niti putem nosa nije došlo e, u sistem za probavljanje da to uz Allahu pomoć ne kvari post jer smo rekli da usta u islamu unutrašnjost usta uzima propis vanjštini ljudskog tijela. <clears throat> Kad su u pitanju inekcije, inekcije se mogu dobivati e, u meso i takve inekcije, inšala bizna, ne kvari post, inekcije koje se dobivaju e, koji se dobivaju pod kožu i takve inekcije nekvari kvari post. Ostaje treća kategorija inekcija, to su inekcije koje se daju u venu direktno. E, te, kategorije, te inekcije možemo podijeliti u dvije kategorije. Inekcije koje su hranljive, znači odnosno e, njihova svrha je da nadomjeste čovjeku hranu ili piće kao što su infuzije, i imamo kategoriju koji nisu e, tog karaktera, pa ako su inekcije ili infuzije hranljivog e, sastojka, one kvari post, ako nisu, one ne kvari post. <clears throat> Rekli smo primanje krvi, pogotovo u slučajima kada se znači e, daje e, bolesniku plazma i na taj način čovjek ojačava, sam učenjaci kazali su da u tom slučaju čovjek kvari mu se post. <clears throat> Isto tako od e, savremenih pitanja jeste da čovjek nerijetko se dešava da ljudi e, zaposte u jednom gradu i onda putuju avionom u drugu državu, u drugi grad koji nekada i na drugom kontinentu, e, pa se ljudi onda nekako, ne znam otkud im to ubjeđenje, kao vezuju se, ja sam zapostio primjer u Istanbulu, ja trebam i sletio sam u Sarajevo i po kojem gradu ću ja iftarit? Čovjek iftari po gradu u kojim se nalazi. Kada bi otišao u Ameriku, on će iftariti kada Amerikanci iftari. Ako je čovjek u Istanbulu zapostio sa njima u 3 sata i zajutra, on će se e, iftariti, on će iftariti u Bosni undi gdje sleti. Znači pravilo je propis. Nema veze nikakve gdje je čovjek zapostio, on će se iftariti u gradu u kojem živi trenutno kada nastupi akšam. Slično pitanje da se zna desiti, da čovjek zna doživi iftar na aerodromu. Iftari se zašlo je sunce i nakon toga avion poleti i kada poleti ponovo gore ugleda sunce, taj čovjek je svoj dan upotpunio, znači on je na mjestu gdje je živio, zašlo je sunce i on je se iftario. Nakon toga što je ponovo ugledao sunce, znači za njega to ne znači ništa. Isto tako ako čovjek se vozi u avionu, u periodu dok sunce znači zalazi, on će se orijentisati znači po viđenju sunca kada sunce zađe za horizont, tada će se inshallah iftariti. Od savremenih pitanja jeste i rekli smo korištenje e, kapi za oči i za uši i samim tim i nošenje e, znači ovih u očima, ne znam više ni kako se zovu, e, na arapskom se zovu sočiva, na bosanskom adesat, na arapskom, nošenje sočiva u očima, stavljanje kapi u oči i uši ne kvari inšala biznila pust. Kad su u pitanju kapi za nos, Boži poslanik rekao na Kaže, isperi usta i nos, ali nemoj pretjerivati u toku posta. Pa kažu islamski učenjaci, ako bi se radilo samo o ukapavanju jedne kapi u jednu nozdrvu i druge kapi u jednu nozdrvu, inšal bi zna, to ne kvari post. Dok ako bi bilo više ukapavanje i to prošlo, znači u ljudski organizam, to može uzrokovati e, neispravnost posta, tako da čovjek treba e, biti pažljiv kad su u pitanju korištenje kapi za nos. Rekli smo oči i uši u pogledu toga inšala nije problem. Korištenje kapi za nos čovjek treba biti pažljiv ili da koristi samo po jednu kap i to će znači prolazeći kroz organizam neće doći e, do grla niti će doći do, do stomaka. E, dok ako bi ukapavanje bilo više, onda to može uzrokovati neispravnost posta. Isto tako, <clears throat> imamo određene flastere koji se lijepe po, po ljudskom tijelu sa različitim, e, ajde da kažemo, razlozima i oni koji se bave medicinom sigurno znaju o čemu se govori. Znači imamo različite flastere, čak imamo flastere e, koji su izmišljeni kao Razlog toga jeste da tijelu nadomjesti nikotin kojeg čovjek e, konzumira e, želi da ostavi cigare. U svakom slučaju korištenje e, tih flastera u toku posta uz Allahu pomoć ne kvari, uz Allahu pomoć ne kvari post. Kada je u pitanju e, dijaliza bubrega, ako se prilikom dijalize bubrega e, znači koriste određena, određene tvari koji se stavljaju u krv da bi ojačale ljudski organizam, Allah najbolje zna, kažu islamski učenjaci, da to kvari post. Znači dijaliza bubrega, ako se prilikom dijalize, a ono što sam ja iščitavao, iako nisam kompetentan da o tome govorim, ali sam iščitavao mnogo o tome, kažu da se prilikom dijalize koriste određene stvari koje ajde da kažemo, jačaju ljudski organizam, samim tim gubi se svrha posta, tako da velik broj islamskih učenjaka, kaže dijaliza bubrega e, uzrokuje kvarenje posta. Isto tako, kad su u pitanju e, čepići koji se koriste e, znači e, putem analnog otvora uz Allahu pomoć e, ne kvari post. Ne post osim ako bi se zaista desilo da određene table, određeni čepići se koriste baš kao nadomještavanje hrane za ljudski organizam, ali ono koliko mi je poznato u većini slučajeva stvari koje se koriste znači e, putem analnog otvora ne koriste se kako bi se jačao organizam, u većini slučajeva to vezano za temperaturu i nešto slično tomi. Isto tako <clears throat> Kada su u pitanju žene, korištenje znači e, tableta koje žene stavljaju u tijelo putem e, putem intimnog e, dijela tijela, e, inšala biznila ako se to samo stavlja e, zato što je to lijek, inšala biznila to ne kvari, ne kvari post, kao što kažu islamski učenjaci da medicinski pregled, medicinski pregled kada je u pitanju ginekološki pregled kod žena, da te stvari uz Allahu pomoć ne kvari post. Za kraj nam ostaje samo da progovorimo nekoliko riječi, inšala veoma kratko, o napaštanju i time smo ako Bog da i time smo zaokružili poglavlje poglavlje postaje, ako Bog da od sutra nastavljamo sa novim predmetom i novim poglavljem, nastavljamo sa predmetom hadisa iz Buharine zbirke hadisa. Kada je u pitanju napaštanje, mi smo spomenuli da imamo kategorije ljudi koji imaju pravo da ne posti, pa smo rekli da su to bolesnici, da su to musafiri, da su to žene koje su dojilje, e, stari iznemogle osobe. Generalno rekli smo da postoji dvije kategorije ljudi koji nisu postili. Imamo kategoriju ljudi koji su stari, iznemogli i ljudi čija su, čije su oboljenja trajna, neće nikada po mišljenju e, kompetentnih liječnika, oni se neće izliječiti. Za takve osobe je propisano da se nakon Ramazana iskupi tako što će nahraniti za svaki dan po jednog siromaha. Postoji razilažen kod islamskih učenjaka koliko treba hrani da čovjek dadni da bi to napašta, da bi to nahranjivanje bilo validno u svakom slučaju ako bi čovjek inšala izdvojio e, neku kilu, kilu i po nekih prehrambenih artikala za jednog siromaha, inšala bizna, on je time e, postigao cilj. E, čak kažu islamski učenjaci, pogotovo u današnje vrijeme, kada je nažalost malo siromaha i malo bijedi, čovjek ako bi sav taj svoj kefaret iskup dao jednom, e, jednom siromahu, inšala da je tu ispravno. Pa smo rekli, znači, nerijetko se dešava greška da naše sestre koji ne posti, žele poslije Ramazana da se iskupi tako što će nahraniti siromahe, to je neispravno iskupljivanje od nepo, dana koji su nisu postili mogu samo učiniti dvije kategorije, stari iznemogle osobe i bolesnici čija bolest je trajna. Svi ostali treba da naposti za svaki dan koji nisu postili po jedan dan. Nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje. Prva stvar, <clears throat> da li je odmah obaveza napostiti ili ne. Ispravno, inšala biznila, da tokom cijele godine do sljedećeg Ramazana čovjek ima pred sobom godinu dana da to naposti. Svakako e, vjernik bi trebao da se potrudi da što prije to završi, ali mu nije obaveza, tako da kada završi Ramazan, do sljedećeg Ramazana muslimanu je obaveza da naposti dane koje nije postio, da li što je bio musafir, da li što je bio bolestan i tako dalje. Nerijetko nam se dešava da naše sestre, primjere radi, nekada je žena trudna, pa doji dijete, pa dok završi za dojem, opet je trudna, pa opet i tako dalje. U svakom slučaju žene će voditi evidenciju koliko dana nisu postile, makar se to odužilo 4-5 godina i nakon toga će to, ako Bog da, rasporediti na neko racionalno vrijeme i napostiti, napostiti dane koji nisu postile. Ali je bitno zapamti da vjernik treba da se potrudi da isposti da isposti dane koje nije postio do sljedećeg Ramazana. Kada bi e, odgodio s opravdanim razlogom do sljedećeg Ramazana, opet će postiti Ramazan, pa nakon Ramazana će napostiti ono što nije postio u prethodnom Ramazanu. Ali generalno pravilo nije obaveza odmah napostiti odmah nakon Ramazana, već je to do sljedećeg Ramazana, čovjek vjernik ne bi trebao sebi da dozvoli da iz opravdanog razloga, iz neopravdanog razloga ne posti do sljedećeg Ramazana. Ako bi iz opravdanog razloga odgodio skroz do sljedećeg Ramazana, postiće Ramazan, pa će to napostiti nakon tog sljedećeg Ramazana. Drugo pitanje interesantno jeste da li dani napaštanja moraju biti jedan za drugim? Ne moraju. Znači čovjek ili žena koja nije postila sedam dana, može svaki da posti po jedan dan. Svaki mjesec po jedan dan. U svakom slučaju, znači, e, nije obaveza kada se dani napaštaju. Možda čovjek tri, četiri dana uzastopno nije postio. Da li da li e, čovjek mora kao što ih nije postio uzastopno, da li ih mora napostiti uzastopno, ispravno je mišljenje da ne mora. Čovjek možda nije postio 5 dana, kad bude i napaštao, može sačekati, možda nije postio u toku ljeta, a on to naposti u periodu zimi. Sve je to islamu, alhamdulillah, dozvoljeno, čak i našim sestrama koji ne poste, ja uvijek preporučujem, u toku ljeta se posti dugi dan, one žene koji nisu postile, napostite to kada dan bude najkraći. I možete posti svake sedmice po jedan dan. Samo je bitno da se to naposti prije sljedećeg Ramazana i nije uvjet da to bude zajedno. <clears throat> Uvažna braću i poštovane sestre, u svakom slučaju rekli smo i time ćemo ako Bog da završiti naše predavanje za osobe koje za osobe koje e, imaju pravo da se iskupi nahranjivanjem siromaha, e, imaju dvije varijante i dvije dva načina kako da se iskupi. Rekli smo ima da nahrani toliko siromaha i da svakom siromahu dadnu kilu, kilu i po određenih prehrambenih artikala, ako ne mogu naći toliki broj, mogu to sve dati za, znači svaki dan treba da nahrane jednog siromaha. Pa ako primjer radi osoba nije postila cijeli Ramazan, onda će znači 30 siromaha i nahraniti ih da će svakom od njih kilu, kilu i po određenog prehrambenog artikla. S druge strane, <clears throat> može čovjek pririjeti za toliko siromaha određeni obrok i pozvati ih kod sebe i ajde da kažemo kada oni završe taj obrok on se inšala iskupio time. Pa imamo znači dvije metode, dva načina da se čovjek iskupi za dane koje nije postio, ali pod uvjetom da potpada pod jedno od dvije kategorije. Ili je starac, starica koji ne mogu posti, ili je čovjek koji je odvolio oboljenja koji je neizlječivo. Ima dva načina da se iskupe, oni Prvi je način da svakom siromahu dadnu prehrambeni artikala u težini od kilo do kilo i po, ili da to sve objedine i dadnu jednom siromahu. I to je inšala dozvoljeno. Ili da spremi obrok, jedan dobar obrok i da toliki broj siromaha pozovu kod sebe da ih nahrani, Inšala biznila, oni su to završili. U svakom slučaju, braću moja dragi i sestre, mi se ovdje e, zaustavljamo. Mi smo evo u četiri predavanja obradili skoro pa kompletno poglavlje posta definitivno ovo je moje skromno mišljenje da su to propisi koji su potrebni čovjeku muslimanu. Postoji mnogo pitanja u postu, mnogo pitanja u pogledu koji islamski imaju rašte stavove, ali mi smo evo u četiri predavanja, dva dana rezimirano spomenuli ono što bi trebao da zna svaki čovjek vjernik vezano za post. Mi ako Bog da sutra počinjemo sa novim predmetom, novim poglavljem, počinjemo sa komentarom određenog poglavlja iz صحيحة إمام بخاري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك